Прастрането дол, Може да бидат и половина час. Ке го посетиме на вечерашнава тема. Зборевме за двата завета. Не стигнахме некако за време на лекцијата. Сакав да кажам една мисла, но и така ветив дека само ќе прашувам. Но тука некаде беше прекината пред да зеде Олгица збор, беше прекината а, идејата дека Господ со Израел, како и со пред тоа, значи со Аврам, Адам, Ное, и со Израел Господ планирал повторно само еден завет како што склучил со Адам, како што склучил со Ное, како што склучувал со Авраам. Кој е тој завет? Тој е господовиот завет. Еднаш држав тема што беше така насловена, господовиот завет, па сега таа нема така да се наслови. Ке видиме како. Тоа е заветот каде што Господ ветува. Каде што Господ се заветува, а од другата страна, од луѓето, што се бара? Послушност или друг збор за послушност, вера. Е сега да отвориме во отсекот од денешната полка што ја проучувавме двата завета. Во средата да отвориме. Оцекот од средата ќе го прочитам првиот пасус од лекцијата. Значи 74 четврта страница од, од полуката. Насловот на оцекот од средата Агара и гората Синај. Видете што вели сега авторот на полуката. Го потврдува оно што го зборевме ние пред месеци повеќе, овдека би сакал, Бог сакал да склучи таков заветен однос со Израелевите синови на сине, каков што имал со Аврам. Всушност, постојат одредени сличности меѓу Божите зборови кои му биле упатени на Аврам, во Промосева 12 глава, и неговите зборови упатени на Мојсе во 2 Мојсеева 19. Излез. Тоа е ако останете во мојо, ако го послушате мојот глас и останете во мојот завет, или го одржите мојот завет, се едно. Ке ми бидете избран род царско свештенство. Во двата случаја, продолжувам од лекцијата да цитирам, во двата случаја Бог го нагласува она што ќе го направи со својот народ – тој не бара од израелците да направат нешто за да го заслужат неговиот благослов. Веде колку точно тука зборува поуката, вагонерски, точно. <laughs> Туку наместо тоа, требале да бидат послушни, одговарајки на ваквите благослови, одговарајки на ваквите благослови. Еврејскиот спор, преведен како послуша и држи, од 2 Месеева буквално значи слуша. Еве каде, каде полуката дојде на нашето. Дека послушноста е идентична со верата. Божите зборови не упатуваат на опра... Божите грешка тука не упатуваат на оправдување со дела, значи негација се мисли. Спротивно на тоа, Бог сака Израел да ја покаже истата вера, која го обележувала Аврамовиот одговор на неговите ветувања. Сега, се секавате што тврдеш истата полука? <laughs> Во јули, значи, како да беше збунет авторот, послушноста ја ставаше на страната на оправдание со дела, па тоа тогаш го критикував, дека е протестантска, нова теологија, А сега зборува како вагонер. Сега го кажува точното, дека послушноста да слушаш тоа е исто што и верата. Реакцијата што е имал Авраам кон заветот. Јас не намера да ја повторувам проповета <clears throat> од 5 август, последната проповед што има в предладне за додадениот закон, И тогаш убаво ги читавме и ги објаснивме тие зборови во 2 Мојсеева 19 глава, но би сакал уште еднаш да ги прочитам, па таму ќе отвориме 2 Мојсеева или Излез 19 глава. На почетокот првиот стих се вели во првиот ден од третиот месец Откако излегоа синовите Израелски од египетската земја, во ден на млада месечина, стигнаа во Синајската пустина. Значи, месец дена патувале. Па потоа уште половина месец до првиот ден на третиот месец. Значи, месец, месец и полки му да. Поаѓајќи од Рефидим, дојдоа во Синајската пустина и се улогори Израел таму спроти горад, спроти Синај, значи. И Мојсеј се искачи кај Бога и му се јави Господ велејки, кажи му на домот Јаковов и извести ги синовите на Израел. И еве ги господовите зборови. Сами видовте што им направив на египтјаните и како ве изнесов на крилја орлови, ве прибрав кај себе. Па сега, А ако го слушате гласот мој, истото што ја врам, така. И го пазите заветот мој, ќе ми бидете избран народ меѓу сите народи, зашто моја е целата земја. И вие ќе ми бидете царство на свештеници и свет народ. Тоа се зборовите што ќе ми кажеш на синовите израелски. Точка. Нема закони. Ако го слушате мојот глас и го пазите заветот мој. Не се споменува закон. Се бара послушност со вера. Господ и со Израел сакал да склучи ист таков завет како и со Аврам. Господ планирал да склучи со Израел стар завет или фаличен завет завет што има недостаток, како што Павле ќе рече подоцна. А што бил недостатокот? Недостатокот бил тоа што Стариот завет е завет наместо ваков, како што Господ сакал, историски се склучил еден друг, според човечките ветувања. Значи, за Аврам беше напишено како реакција на господовите зборови, и му поверува Аврам на Бога, и тоа му се прими во оправдание. А кога Мојсе ги кажал овие зборови на израелците, како тие реагирале? И сиот народ одговори еднодушно, вели тука, и рече, се што рекол Господ, ќе направиме. Ние ќе направиме ние ветуваме. И од 9 стих па надолу започнува една друга историја, каде што Израел требаше да биде сведок на едно страшно откровение на Божијата сила – страшно и величенствено откровение на Божијата слава, текстот вели дека гората се димеше, планината беше запалена. Замисте, цела планина водно, како така од Скопје да гледаме како гори цела планина. Од, полов, од средно водно нагоре. Затоа што Господ слезе на неа величенствени зборови. За мене целиот овој опис е величенствен опис. Мегутоа, тоа е страшен опис, да, да го доживееме лично. Израел требало да го доживее лично, да му, да му влезе тој страх во коски, да свати што значи Господ, какво величие е тоа, каква слава е тоа. Каква светост е тоа? Иеко, како што рече Асенета Сабајлева, тој страф трајал кратко време. Затоа што послушноста заснована на страф трае кратко време. Она во православијето во монашката литература постои една инструкција, кога те нападне искушение, сети се, например, телесно искушение, сети се на, на пеколните маки, сети се. Значи, некако да, некој само уплав да си направиш, да си, да си се исплашиш самиот себе си, како борба против искушението. Меѓутоа, послушност да, заснована на страф не е совршена послушност. Или страф од казна. Тоа е она малолетничка, старозаветна послушност. Детето да не смее да направи тоа и од страф да не го направи. Да не изеде кјотек. Но тоа е малолетничкото, тоа е старозаветното. Значи, суштината на Стариот Завет, дефектниот Завет, е тоа што почивал на човечкото ветување. Не е проблемот, на не е законот проблемот. Самиот Павле вели законот е свет, праведен, совршен, добар, Ние сме проблемот, не е законот Божи, огледалото. Огледалото ми е криво, за тоа каков сум јас. Но, протестантизмот погрешно ја сватил оваа тема. А, Стариот Завет, тоа е законот. И сега појдеќи Стариот Завет поминал, значи законот поминал. И законот не важи. Ке сега важат некој, некој нов закон, важал се, од само две заповеди. Ама тоа е цитат од, од Моисеевите, тие две заповеди Христос ги цитира од Моисеевиот закон. Што било новото тогаш? Значи, погрешна теологија. <laughs> Ако тие две заповеди се цитат од Моисеевиот закон, од Тората, значи, не е новиот закон, некој, новиот завет не се состои во некој нов закон, Законот е еден и ист цело време. Во било кое време. Туку во што се состоеше суштината на новиот закон, на новиот завет, се извинам. Самиот Господ рече уште во Еремија, не че ќе склучам нов завет, но не таков како што склучив со нив која ги земав за рака. Че, пиете, како, како мало дете, тој израз како ги земав за рака. Тоа сака да го каже. И ги изведов од земјата египетска. Не таков, бидеќи тие не останаа во мојот завет. Тие, во, значи, тој завет не го одржа. Ветија, ама не го одржа. Туку ова е заветот што ќе го склучам со нив, со домот Израелов и со домот Јудин во тие дни. И кое? Што вели самиот Господ, што е новиот завет? ќе ги напишам моите закони, ќе ги вложам во срцата нивни. Колку прекрасни зборови. Значи, што е суштината на Стариот Завет? Да бидеш под законот, а законот да биде некоја власт надвор од тебе и над тебе, со правна сила. Врз тебе. Закон да биде држава над тебе. А што е новиот завет? Новиот завет е истите Божји закони, не некои нови. Господ е еден и ист и неговите морални принципи се едни и исти. Господ не се менува. Да бидат внатре во тебе, во твоето срце. Има разлика? има огромна разлика. Но еве, 2000 години скоро од Христа, од Новиот Завет и по големиот дел од христијанскиот свет се уште мисли под водство на нивните свештеници. Стариот Завет тоа е стариот закон, тука спага и саботата, и правилата за јадење, пиење, тоа е све стар завет. Новиот, закон, новиот завет е нов закон. Па, како што саботата се славела во стариот завет, во новиот закон се слави друг ден, неделата и така на. Е, така размислуваат луѓето, за мисли. Скоро 20 века после Христа, после смртта, мислам, после крстот, И луѓето се уште вака размислуваат. Стариот завет е стар, некој стар закон, десет заповеди се стар закон, а новиот завет е некој нов закон. Саботата е старозаветниот ден за одмор, неделата е новозаветниот ден за одмор. Другата, наредствената сабота, ако даде Господ живот и здравие, сакам да зборувам за саботата во светлината на двата завета. Ќе биде многу интересно тоа проучување во контекст на овие зборови од од излез 19 глава. Сега би сакал да престатото време да го посветиме на еден, една мисла од отсекот од понеделникот, значи, од средата Агара и гората Сина и да се вратиме на оцекот од понеделник во полуката Заветот со Аврам. 72 страница. Се споменува тука еден чуден случај, чуден за нас, господи. кој што не представува ништо друго, туку едно случување завет помеѓу Авраам Господа и Авраам. Па би сакал да прочитам, да почнам да читам од во, во третиот пасус ќе му дојде, односно последниот пасус, втори, втората половина од одсекот, често пати, што започнам со тие зборови. Често пати лесно ние да го фалиме Авраама како човек на верата, вели тука коментарот на лекцијата, кој никогаш немал никакви сомнежи, нито пак поставувал какви било прашања. Меѓутоа, писмото ни дава една сосема поинаква слика за него. Авраам верувал, но попатно имал и многу прашања. Неговата вера била вера која расте. Како и таткото во Марко 9.24, всушност Аврам му зборувал на Бога, верувам, но помогни му на моето неверување. Нема потреба да го читам целиот пасус. Ова ми беше битното. Добивам впечаток дека авторот на лекцијава како да ги сватил Аврамовите зборови во Битие 15 глава како еден вид на маловерие. Како што тоа било случај со таткото на на демонопседнатиот во Марко 9 глава. Но ајде да ги прочитаме тие стихови и да видиме зашто станува таму збор. Дали Аврам со тоа што поставува прашање, ако се секјавате лани кога ја гледавме таа проповед од Лунар Анджелович, таа убава проповед за Аврамовите прашања, како Аврам, или Аврамовите молитви, или <clears throat> и на некој начин како би требало ние да се молиме. Дали Аврамовото прашање во овој текст одразува некое маловерие од негова страна или, или дури неверие? Значи, да отвориме Битие 15 глава, посочениот текст, лекцијата вели од 1 до 6 стих, Ајде да почнеме 15 глава. Значи, истата глава, каде што Аврам уповедува на Господа и тоа му се прими за оправдание. Е, сега, и после она со Елие, дека нема Елиезер да ти биде наследникот, туку оно што ќе се роди од твоите бедра. И сега, седмиот стих. И му рече, Повтор, значи, шестиот стих, му поведува Авраам на Господ и тоа му се засмада за праведност, е го тоа, што Павле го цитира во Галатјаните. И сега седмиот стих, и му рече, Јас сум Господ кој те изведе од урхалдески за да ти ја дадам оваа земја да ја владееш. И сега Аврамовото прашање. А тој рече, Господи, Господи, пошто ќе познаам дека ќе ја наследам? Сега, овие зборови личат на маловерие, неверие, или што значи ова Аврамово прашање? Што бара Авраам? Знак, Мегутоа треба да разбереме што значи тоа. Ајде да видиме што се случува понатаму. И му рече, принеси ми јуница од три години, и коза тригодишна, и овен од три години, зашто од три години, размислувајте, <laughs> а и грлица и млад гулап. И тој го зеде сето тоа и ги пресече на половина, че се замислите сите овие, и ги стави сите половини една спроти друга. Само птиците не ги преполови. 11 стих вели, а птици грабливки слетуваа на лешевите, но Аврам ги бркаше. Се разбере што има крв и месо. Има и мршојаци. Зошто Господ поборал вакво нешто? Што е ова? Ова е склучување на завет. По Аврамово време вака се склучувал завет. Вака се подпишувале договори, значи, кои што имале правно значење, правна сила, како за преднотар. Значи, две странки вака склучувале договор со преполовување на животни, со крв. И лекцијата на едно место вели, ако се секјавате, ако сте читале, дека тоа го правеле двете странки, преполовувале животни со крв, како еден вид како еден вид гаранција дека онаа странка што нема да се придржи до договорот, што ќе го прекаше договорот, ќе го снајде истото што и животното. Че значи, Господ побрал од Авраам нешто што Во наше време, што би било, да, да во наше време да, да, да го кажува ова, нема да ни кажува вакви работи. Тука ќе рече, ајде да отидеме кај нотар. Сето малце чудно како тоа. Јас и Господ кај нотар. Некако не одговара. Не? Мегутоа, во времето на време немало потреба од трети посредници, нотари или било кои. Значи, двете странки си го склучувале договорот само меѓу себе. Немало потреба од посредници. Како што и Стариот Завет бил со Мојсе и со посредници. А со Аврам Господ директно случува договор. Нема потреба од посредници. И го случиле вака со животните, расечени, затоа што така луѓето склучувале договори во негово време. му се вели 12 стих, а кога сонцето беше на залез, го совлада Аврам длабок сон, и ете го опфати голем мрак, и го обзеде ужас, дури се вели. И Господ му рече на Аврам, знај дека потомците твои ќе бидат предојдени во туѓа земја, и ќе робуваат и ќе ги мачат 400 години, но јас ќе го судам народот кај кого тие ќе бидат во робство. Потоа тие ќе излезат и оттаму со големо богатство, а ти ќе отидеш кај татковците своји во мир и ќе бидеш погребан во срекна старост. И потоа кажува што понатаму ќе се случи. Нема потреба тоа да го читаме. Значи, битното е ова. Кога Аврам прашал, Господи, Господи, пошто ќе познаам дека ќе ја наследам, Аврам барал, барал што? Барал тапија, барал барал нешто опипливо, што представува значи, склучен договор, документ за собственост. Господ е собственик на целата земја и сега за да, за да јас примам од него нешто во наследство, значи се бара што? Се бара тапија, <laughs> се бара имотен лист, се бара се бара не, не, некоја правна гаранција дека, дека е тоа така. Да. Да, да се разбира. Тоа е затоа што постои недоверба мега луѓето. да. Значи, Аврамовото прашање не е а, сомнеш. Тоа е погрешно толкувано. од главата? Да, во ред, меѓутоа, меѓутоа дали, дали пред 15 глава е ветен негов син? И дали ова првпат каде што се споменува? Да, да, да. А мислиш дека Аврамовата, Аврамовиот сомнеш го врзува за Дама би, ја поставам се контрапрашање дали, дали на Аврам пред тоа му било гречено дека негов син, или ова е прв пат кога, дори во 15 глава, прв пат, дали е ова сега прв пат, или, от ја мислам дека пред тоа не му било гречено. освен добро, она во 12 глава, општото, ќе направам тебе голем народ, да, од тоа е општото, добро, во ред, тоа може така да се прифати. За да направи голем народ, што значи треба да има негов син. Тоа, не би го нарекол тоа сомнеш пак, тоа е нешто нормално, у смисол, еве стар сум, жена ми е стара, па не, не, не да- дека се сомнева во господовите зборови, туку се уште не му било јасно како. Значи, му било чудно, може да речеме. <clears throat> И се разбира, Аврам немал, како што ние имаме. <laughs> Ги имаме сите овие примери и цела напишена Библија, <laughs> за да се учиме. Значи, тој допрва требал да ги стекнува тие искуства на своја кожа. Добро, тоа би беше битното да го појасниме вечерва.